حدیث ضعیف چرا میگن تعریف حدیث ضعیف چی؟ چون که الان همین حدیث خونده شد محل کلام است و قیل و قالها شده صحابی را حتی بعد خانم اعتراض کرد دی رفت که بهش لباس داد و خانم گفت چکا کردی رفتی اثار پاش کردی چیز فقط بین ما و بین الله بود آخر حدیث بی صورت میگن اما بعضی میان میگن که حدیث ضعیفه اگر زیاد توجه نکنند که وقتی کسی به محض یک آیت یک عبارت عربی خونده بشه والا اون عبارت حدیث باشه یا قرآن باشه یا مقولی باشه بدون که بدون حدیث حدیث نیست بعضیش آزش اینه ضعیف ضعیف ضعیف شاید قرآن میگه از زیاد توجه نکنه قرآن هم ضعیف اگر یک قول نقلش یک ضعیف بالفرض تحقیق شد حدیث هست معلوم شو ضعیف هم هست حالا حکم حدیث ضعیف چیه؟ سوالی ده، حکم حدیث ضعیف چیه؟ بعد از این بالاتر امام بخاری رحمه الله نصف حدیث ضعیف چیکار کرده؟ آیا قبول داره یا نداره؟ وقتی تعریف کرده حدیث ضعیف رو حدیث ضعیف با چندین نو حدیث ضعیف میشه روش شاید ضعف حدیث روش شاید متعددی هستند و گاهی گاهی تمام علامت های ظاهری که برای صحت حدیث نیازمند حدیث کل قواعد ظاهری حدیث صحیح کرده کل حدیث صحیح اما گاہ گاہی ایک علت غامزی داخل حدیث وجود داره کہ رون علت ایک از نے متباہر یعنی ظاہر حدیث صحیح کل روات صحیح اتصال ہے موجود کل شرائط پیدا مشن اما گاهی در احادیث یک علتی میاد فقط یکی از محدثین پی میبره که حدیث ضعیفی مثلا داخل صحیح بخاری حدیث میاد اون راوی حدیث هم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه آخر حدیث طولانی بیان میشه آخر میگه می اگر نیکی برای مادر نمی بود خیلی خدمت مادر اگر اجر بزرگی نمی بود من دوست داشتم که غلامی می بودم تو حدیث میاد اگر نیکی برای مادر خدمت مادر نمی بود من دوست داشتم بجای این غلامی بودم حالا اگر کسی ظاهر نگاه کنید داخل بخاری اومده اتصال هم درست کل شرایط هم یافت میشن آیا حدیث ضعیف اینجا یه حدیث صحیح این حس آخر حدیث صحیح نیست چرا چون علت داخل این هست شرایط درست تو صحیح بخاری اومده شرایط درست اما علت اینه که مقام نبوت از تمام مقام هایی که وجود دارن در دنیا و آخرت از بالاتری هیچ مقامی با مقام نبوت نه در دنیا و نه در آخرت با هم برابری کنی چجوری امکان داره که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان که اگر نیکی مادر نمی بود من دوست داشت غلام بشم فرق علماء کلام میکنن میگه این کلام از نبی کریم نیست این گفته ابو هریره است فهمیدین نه پس به صورت حدیث احادیث علت غامز پوشیدی دارن که هر کس پی نمیبره بلفا حدیث ضعیف شد حکم حدیث ضعیف شد یعنی کسی خود گناهکار میشه کافر میشه جهنمی میشه آیا خوندنش جایز است روایت درست درست نیست حدیث ضعیف بالاتفاق تمام محدثین و تمام کسانی حدیث روایت میکنند افرادی که برای حدیث قواعد را درست کردن کسانی برای حدیث کتابهای نوشتن بالاتفاق همیشه میگن روایت کردن حدیث ضعیف در باب فضائل جائز هست و درست هست یعنی میشه برای فضیلت بیان فضیلتی فلان کار اینقدر ثواب داریم یا فلان کار غیر گناه داره در این حد خوندن حدیث جایزه و علتش کجای علتش اینه که امام بخاری رحمه الله علاوه از کتاب صحیح بخاری چندین کتاب دیگه هم داره چاپ شده داخل بازار گیر میان به نام کتاب الادب المفرد کتاب امام بخاری تاریخ کبیر از امام بخاری کتاب های نوشته جز رفع یده کتاب امام بخاری جز قرائت کتاب امام در این کتاب هایی که علاوه صحیح بخاری امام بخاری احادیث زیادی از ضعفا آورده یعنی خیلی از احادیث کتاب الادب المفرد ضعیفه خیلی از احادیث به کتابش ضعیفه خود بخاری آورده و اونجا استنباط مسائل هم میکنه یکی اما کسی عموما فقط نام صحیح بخاری فری میدن و فری میخورن در حال کسی خود صحیح بخاری نه صحیح بخاری باز میشه صحیح بخاری ضعیف چرا میگن آیا کل احادیث صحیح بخاری معمول بهی هستن روی کل احادیث عمل میشه این سوالیه روی کل احادیثی که داخل صحیح بخاری میان روی همه اونها عمل نمیشه هیچ کس هم عمل نمیکنه بعض احادیث به این صورت به طور مثال به طور مثال داخل صحیح بخاری جلد دوم کتاب المغازی بعد از واقع واقع فدک و خیبر حدیثی رو امام بخاری تخریج کردند داخل اون حدیث میارن که حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از وفات نبی کریم پیش او بکر صدیق رضی الله عنه طلب میراث کرد گفت نمیدم چرا تو نبی کریم گفتی میراث نمیدیم دنبال حدیث میاد میگه فحجرت هو فلم تکلمو حتی توفیت دنبال حدیث میاد میگه فحجرت هو فاطمه رضا قهر کرد بعد چی کرد هجران کرد ولش کرد صحبت نکرد تا اینکه وفات کرد دنباله بیاد فاطمه وفات کرد رضی الله عنها حضرت علی شبان غفلش کرد و ابوبکر رو خبر نکرد در حالی که این حدیث دم... کل دنبال دنبالش محل کلامه ادراج زهریه ظهری اضافه کردین اینا رو حدیث صحیح میاد فین عاد فی الرابعه فقتلوه کسی چهار بار شراب خود رو میکشید حدیث صحیح صحیح هیچ کس عمل نمیکنه معنی حدیث به صورت نیست داخل صحیح بخاری میاد تیمم تا تکف دسته تیمم کنید تا تکف دست در حالی که راوی حدیث یک نفره حدیث پر از استرابه راوی گاهی تا, تا آرنج گاهی تا بغل و گاهی گاهی داخل خاک می غلطی اضطراب داخل حدیث کل احادیث صحیح بخاری معمول به نیستن روی کل احادیث عمل نمیشه خیلی احادیث داخل صحیح بخاری هم که اونها معمول به نیستن پس صحیح بخاری چرا میگن بخاطر به اعتبار اتصال سند از امام بخاری تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوی همشون افراد معتبر و سیغه هستند حدیث رو روایت کردن یعنی حدیث به اعتبار وصولش راهش درسته اما آیا اون حدیث منسوخ شد یا منسوخ نشد در متن حدیث استراب است یا استراب نیست محل در متن حدیث ادراج است یا ادراج نیست اصطلاحات حدیث داخلی بحث نمیشه یعنی فقط صحیح بخاری به اعتبار همین راهی است تا نبی کریم همین روش میگن رواتی که زمان بخاری تا نبی کریم به اعتبار از تمام احادیث صحیح داریم حالا امام بخاری در کتاب خودش ترجمه الباب داره ترجمه البابی که اصطلاح علمی سے اصطلاح عامیش اینه که عنوان عنوان فصل عنوان درسش عنوان بحثش در عنوان بحث همیشه کل اساس درس داخل عنوان درس بیان میشه مقتضا در چی اول داخل عنوان میارن مثلا کس بخواد شعر بگه داستان تعریف بگه اول در تیتر اول میاره اینو بس با اینه بعد دلائلش میاره توضیحات میاره حل میکنه امام بخاری رحمه الله مذهب خودش رو در عنوان باب ذکر میکنه برای چه غیدی هست رو چه عمل میکنه در عنوان باب آورده عنوان باب میاره بعد حدیث میاره در خیلی از عنوان بابهای امام بخاری احادیث ضعیفی وجود دارند در خیلی از عنوان بابهای امام بخاری از تابعین استدلال کرده تابعین و خیلی جا امام بخاری در عنوان بابهایش از اتباع تابعین استدلال کرده مثلا داخل جلد ثانی کتاب الاستیزان کتاب الاستیزان باب الاخذ بالیدین بابی داره امام بخاری در جلد ثانیش کتاب الاستیزان میگن باب الاخذ بالیدن باب اول از باب المصافحه باب باب دوم هست باب الاخذ بالیدن مصافحه چگونه با دست سلام دادن میگه باب الاخذ بالیدن با دست مصافحه میکنن اونجا حدیثی که امام بخاری میارن میگه که وصاف حماد ابن المبارک بکلتا یده که ابن حماد حماد با حضرت عبدالله ابن مبارک بازده سلام علیکم حدیث هم نیست با شروع میکنه برای نوشتن حدیث می حدیث ابن مسعود میاره که می که علم نبی صلی الله علیه و سلم و کف بین کفی دست من بین دو کف دست نبی کریم بود از تشهد اینجا من بخاری برای اثبات مذهبش از عمل اتباع تابعین تبع تابعی استدلال کرد در حالی که عبدالله بن مبارک تابعی هم نیست اما تابعی هم نیست تبی تابعی هستن این است که گاه گاهی امام بخاری رحم الله برای اصطلاح از حدیث ضعیف کجا از عمل تابعی استدلال میکنه پس اینا میگه حدیث ضعیف ضعیف ضعیف اینا میخه مردم گمراه کنه. و بعد از این گذشته بعد از ضعیف چیز بدتری داریم ما موضوع حدیث جالب حدیث گفته میشه که شخص میاد از خودش درست میکنه على حديث جاليها يا حديث ضعيفة داخل تعريفي حديث موضوع وحديث ضعيف دوباره حافظ ابن حجر در کتاب نخبة الفکر کتاب اصول حدیثه اونجا میارن که نگاه کو حدیث ضعیفه اعتبار صحیح چون این راوی در فلان جا در فلان وقتی از دروغ گفته اونجا دروغ گفته پس این حدیث ضعیفه میگه احتم... بعدم احتمال در این حدیث در نفس الان صحیح باشه یعنی احتمال داره که در حقیقت حدیث صحیح باشه اما چون این راوی در یه مقتی از زمان زندگیش مشکل داشته به خاطر ما حدیث ضعیفه و احتمال همین حدیث ضعیف صحیح باشه و حتی احتمال همین حدیث موضوع که در درست کرده احتمال داره که این درست باشه احتمال باز هم هست چرا؟ چون اگه انسان دروغو آیا راست نمیگه؟ انسانی که همیشه کذاب باشه دجال باشه اصلا راست نمیگه راست نمیگه گاه گاهی خود تعریفی که در مورد علم حدیث کردم آخر این فیصلش اینه که گاه احتمال همین حدیث ضعیف در حقیق حدیث درستی باشه به خاطر است که علما بازم در خیلی جاها در کتاباشون از احادیث ضعیف استدلال میکنن یک این شد حدیث ضعیف بعدی وجود حدیث ضعیف علامت این است که در واقع مسئله پیش اومده احتمالا روا تصرف کرده باشند داستان رو دیگه جوری تعریف کرده باشند وجود این بحث ها گاه این است که انسان رو به نقطه دورتر میرسونند و گاه گاه یک حدیثی داخل بحث فقه یا حدیث ضعیفه اما نگاه در این موضوع چندین حدیث روا شده همشون ضعیفن کثرت روایت حدیث ضعیفم اما حدیث ضعیفه ده نفر روایت کرده ده طریق همهشون ضعیفه ده روش همشون ضعیفه خود به خود چون که کثرت رواج میشه حدیث از یک طبقه به طبقه والی بالاتر میرسه یعنی میگن در اصطلاح حدیث میشه الحسن لغیره حدیث کمی بالاتر میره درجهش بالاتر میره پس اینطوری حدیث ضعیف شد متروک شد حدیث ضعیف شد قابل اعتبار نیست قابل احتجاج نیست خیلی جاز اینا علما خیلی کارها کرد استنباطا کردند اما کسی عالم باشه بدون حدیث چه میگن اگر دوبال قرض باشه یا مرض باشه مجبوره که بگه احادیث همه شو مردوده چون اگر این اگر کسی این راه رو پیش گرفت که بره هر حدیث رو ضعیف یا هر حدیث رو سانی بعد بیرون کنه هیچ حدیثی هیچ حدیث سالم نیست چرا چون که نسبت به خود امام بخاری رحمه الله علامه غزالی گفته که امام بخاری ضعیفه نسبت به امام نسائی گفتن شیعه نسبت به امام دارقطنی گفتن ضعیفه نسبت به امام بصری گفتن ضعیفه اگر دنبال این بگردید چون فلان جا گفته فلان شخص ضعیفه فلان راوی ضعیفه پس باید امام بخاری رو بیرون کنیم خود به خود امام بخاری میری بیرون چون از تیغه جرح اصحاب جر و تعدیل حتی امام بخاری و حتی بالاتر از امام بخاری امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفه امام شافعی هیچ کس در امان نماده تو هر کس ضربی زدن بعد علم تعطیل میشه دیگه کاریه که بیخن شروع کردن اما او عواقبه بسیار خطرناکتر از شروع میشن راه همون درست است که محدثی رفتن راه همونه که فقها رفتن لیک هر کس طبق عقل خودش میخواد حدیث تعریف کری. فورا بعد تعریف حدیث فورا قضاوت بعدی مردوده قابل احتجاج نیست فورا میگه چی حدیث ضعیف بس خلاص دیگه تمام کافر شد کی گفته کی روایت کرده